senpereko urbil saltegi untan gida, eh, zurekin David González egunon? Egunon bai. Bada, urtea kasik orai eh, ideki duzuela saltegi hau, ez da besteak bezalako egia egana, ekoizleak baituzu kudeatzen zuen ekoizpenekin, ah, jastokikoak dira, gio ikusiko dugu badirela ere, eh, kanpotik heldu diren ekoizpen batzu hemen egiten ez direnak, Uh, eh, Azteko, nola ideia hori, eko ekoizen artean, uh, saltegi bat idekitzea hola? Ebe duela bi urte beden, ez dakit, eh, bildu ginen, elkartu ginen uh, lapurdiko laborari batzuk, uh, bi ideia bagin, bagin nuen, bat, uh, ba, denda bat irekitzea gure mozkinak saltzeko, eta bigarren proiektua hori handiago da, E, da uh, atelier transformazio bat egitea, gure aragiak eta mosteko eta puskak eta zubide mateko eta hori Eta hori falta da hemen laburdina, eta bi proiektu horiek e, e segitzeko ekartu ginen. Eta gero e, talde bat sortu da, e, amak amabi e, laborarikoak, eta gira dendarekin, irikidu hori uh, joan den uh, eh, ustailan, eta geostik uh, eh, atxekitzen dugu. Ah, zumateko ez dezizte Ameka usteut, uh, aldatu da pitiat, baina ameka, ameka ekoizle uh, erekin iriki eta gura asmoa da huai uh, piskat handitzea talde hori, zenta biztan da uh, denda atxekitzea denbora galditzen du, eta guetzat ez da bate errez, eta bon, ikusiko baina eh, ere aldatzen dira gauzak. Justuki aldatzen dira gauzak, zenta hor eh, langide bat hartu duzu horai? bai, justu, dola eh, duela bi haste hasi dira hasi da sasi, sarako neska bat, eta denda txikitzen du gurekin, zenta beti Beti da hemen laborari bat, hori behar da, magazen produktor gira eta hori izen bat, eh, hori, izen hori atxik, atxikitzeko, nahi behar behar da beti laborari bat. Beraz, uh, dena, horre, egun hortan orderarik eh, ez da pagatua, biztan da, eh? Ha, ah, da, ez ez. saltzaile bezala, azteko. Ez saltzaile, bezala. Sasik du atxikitzen beti denda, eta guk uh, banatzen dugu denbora, eta heldu gira, bakotxak bere, bere atxaldea egiten du, eta bere goizia, eta hola. Eba itzuli bat eh, prestatzea antzinetik txandak baitu zehola? Hora, txanda, txanda bat eh, prestatzen dugu antzinetik, eh, bilete antzinetik eta normalki segitzen dugu txanda hori badira aldaketak ere. <laughs> e, hemen ikusten erarik, hor ireki berri da saltegia goizuntan, uh, astezkena da, eta jendeak aldu dira, beraz, uh, ekoizleak mozkinekin aldu dira unat. Ba, hori Hori astezken goiz ala, da, zenta lehen eguna da, asteko lehen eguna irikitzen gira orduan eh, aste zken eh, goizeak, atxaldeak, osteun eta ortsilal atxaldeak eta larun bat eh, egun osoa ere. Eta orduan biztan da, mozkinak denak heldu dira momentu berian, aste zken goizean eta dena dena bere lekuan eman behar da, eta dena, eta horretako da pixkat uh, hori. <laughs> eta iringarri da, zenta, nunbeit badu rol eh, sozial hori, zenta ziak eh, etxaldetan zisterarik edo dendeak, ba, dendea rezebizio zi, usu, bena hor partekatzen dute, ikusten dira bi mintzatzen ari direnak beren negutegiak, tenik horadut, nik, horan eosi, eta importanta da ere hori? Ba, justu, hori egia da, zenta hor ikusten duzu bezala bi, bi batze kariek dira, eta bat, batek badu arazo bat bere tomate zera landarian eta bertxeari galetu du nola egiten zuen sendatzeko eta eta Aidira, oktaz, oktaiz Hai. Interes da hori partekatza beste ekoizdeekin ere, e, hor ez dira konkurenteak ondarean? Ba, Konkurentoa nahi bauzu bai, imainan e, konkurenta biziguzian bada konkurentzia, hemen saltzen gira denen mozkinak eta konkurentzia nahi bauzu ez sentzitzen.